Martxoak bost gaur osteguna da eta uberrion albistegia duzu eh? berrio zari erratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, gara si, martxoak eh, sortziko programazioaren baitan gaur txikien txanda izanen da. Gaur ostegunarekin maider galartza ipuin kontalariak bisaio eskiniko baititu gure herriko txikienentzat, entzat, lehena boster dietan gazteleraz eta bigarrena seiterritan Euskara utxean enbiak berriozarko liburutegian izanik. Bestetik larun batean eguzki plaza, morez jantzi eta herri alaitu asmo zainbat jardun izanen dira emakumeek egindako argazki erakusketa aterako da lehenengoz kalera. Igandean martxoak zortzi izaki berriozartarrak iruina Kataluniako manifestaziora abiatuko dira amabiak jota deskualdeko herritarrekin eskutik aldarri berak zabaltzeko eta azkenik igande atxaldean antzerki bat izanen dago zagarri da evangelikas i vegetarianas izenekoa. Azken hau berriozarko musika eskolan ikusgai izango dugularik. Arrea elkarte agroekologikoaren eskutik natur eskolara abiatuko gara gaur arratzaldean. Bertan utra forma de hacer agricultura izeneko itzaldia izanen baitugu gozagarri. Arratxaldeko zazpiterrietan hasiko dira Arrea elkarte agroekologikoaren elkartekideak azalpenak gluzatzen. Nafarroako bertsolari txapelketako final aurrekoa berriozarren ospatuko da. Martxuaren zazpian larun batarekin jokatuko da berriozarko entzunaretoan Nafarroako bertsolari txapelketako lehenengo final aurrekoa. Bosterdietan, erdietan, asita, horretan Jon Barberena, Julio Soto, Eneko Fernandez, Inigo Olaetxea, Alazne Untxalo eta Sarai Robles izango dira parte hartuko duten bertsolariak. Sarrerak iru ubebikoitz.b bertxosarrerak.eu satarian eros daitezke aldez aurretik baita kale berreko ekia ekodendan ere. Eta nola ez berriozar irratiari esker sarrera bana eskuratuko dute bederatze lau zortzi, 06, bost bost, bederatzi bederatzi telefonora deiturik final aurrekoan parte hartuko duten sei bertsolarien izen deiturak zuzen zerrendatzen dutenek. Baina ni ez izemen, hemen, Gaur eta ostiral bitarte, Nafarroako bertsolaritza belketa final aurrekora joateko lau sarrera doainik. Kaixo Berriozar magazinaren eskutik, hemen Berriozar irratian, eta Berriozarko udalari esker. Goizeko bederatxetetik, amarrak laurden gutxi bitarte, bederatxi lau sortzi 06, bos bos, bederatxi bederatxi telefonora daitu, eta berriozarren ospatuko den final aurrekoan parte hartuko duten bertzolarien izenak asmatuzkero sarrera bat doan zuretzat. Eta bertsoak bukatzearekin Euskaldunon afaria izanen dugu. Zorroka eta A.E.K. kantolaturiko korrika kulturalaren programazioaren barneko afari honetan berriozarko Euskaldunak bilduko dira Kirol Tabernako maien inguru zabalean. Interesdunek izen ematea hauzalor Euskaltegian edota Kirol Tabernan egin beharko dute. aldiaz mintzatzeko unea du orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odeitzu edo oso odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak atxaldean odeiak gutxitu egingo dira zerua partez odeitua edo odei gutxirekin geratuz iparrekialdeko haize aula ibiliko da tarte biziekin eta temperaturei daukionean minimoak gutxi jaitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira ere. hau zen da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrio zari sintonian, FMko egun zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten.